parolado schlossilo al successo de nia lingvo. Se oni demandas, kial la disvastigo de nia lingvo ne estas pli successa ol ni desirus, tiam eblas multai respondoi. Culpas la superezzo de la angla, ciu ne plu lasas spazon al nia lingvo, au la lingvo estas tro malfacila por asianoi. Tiui argumentoi ja entenas veron, sed ili ne contentige respondas la demandon. Tiu cele ni devas iri pli profunden, nome ni devas demandi kio estas la bazo de la lingvo, kai en kio plan lingvo, kiel esperanto, distinguigas dis de aliae lingvoi. Arte lingvoi, ja estas scribo basae lingvoi. Ili ne basigas sur la parolado, kiel aliae lingvoi, sed ilia fundamento estas scriba. Cae por farigi vere vivanta lingvo, ili besonas la paroladon. Necessas verci textoin, ciui estu legatai de capablai homoi, cae necessas porti tiuin legatain paroladoin al auscultema publico. Tio devas ocasi, por daure efici, laueble ofte, cae tio devas atingi homoin, cun lingvai cae culturae fonoi, e la tuta mondo. Nur tiel la lingvo povas enradicigi en la cerboi de homoi, kiwi shatas lerni kaj praktiki la lingvon. Sen parola legado de valorai textoi ne sufficias, char la homa cerbo ne prebezonas audi la sonoin de lingvo por capabligi la concernan homon paroli tiun lingvon. Paroli lingvon ja ne signifas scii quelcain basain frasoin, ciuin oni capablas iel elbusigi, sed gi signifas che la formado de frasoi cun nova enhavo funccias quasau automate, sen longai grammaticae pripensoi. Cai la homo conu cae regu la sonoin de la lingvo. Tio nur eblas per auscultado de modelae paroladoi. Sed tiui modelae paroladoi devas esti disponeblai. Compreneble estus plei bone se esperante muloi povus audi rectain paroladoin cun gestoi cae mimico de la parolanto cae cun la eblezzo influi tiun paroladon per reagoi dum la parolado. Principe tio eblus en esperanto clubo, sed plei ofte tie mancas bonai parolantoi de la lingvo. La clubo etial appenao estas bredeioi de la lingvo. Cae VERSHAINE plei multai esperante muloi ne havas contacton al clubo. Ili povas lerni la lingvon el libroi au per interreto, kie ili ancau povas audi la lingvon. En la hodiaua epoco do la interreto estas la predeio de la lingvo, char gi funccias tage cae nocte en ciui partoi de la mondo, dum la tuta iaro. Esperanto congressoi cae rencontigioi estas la locoi por giui la cunestadon cun aliae samlingvanoi cae por tiel ancau giui la lingvon. Do tiui arrangioi bonege servas por motivigi la homoin, por daure practici la lingvon dum la cetero de la iaro. Plei gravas tiu rilate la auscultado de programoi en esperanto. Tiai programoi compreneble offertu interesain en havoin, kiui ciam de nove allogas la homoin al auscultado. Ili devas al paroli las civolemon de la homoi. Plei interessai estas certe rapportoi pri la vivo circonstanzoi de homoi en aliai landoi. Tio povas esti unu flanke novai evoluoi en la tecnica sectoro. Pri comunicado, transportado, productado cae consumado de energio, au, flanque, en la socia sectoro. Pri sociologio, psicologio, economio, medicino, cae tiel plu. Ien cae ien, amcau historiae temoi povas la attenton de la gea auscultantoi, sed en la focuso, clare trovigiu temoi pri la mondo de hodiau cae morgau. Pli bone compreni nian hodiauan mondon, tio estas inda celo por praktiki esperanton. Se sur base de tio funccias regula auscultado de paroladoi en esperanto, tiam iom post iom la nombro de homoi, kiwi ne nur supraje parolas la lingvon, set kiwi vere regas gin, crescos. Cai tiam tiu nombro povos atingi nivelon, quiu altiros plida attento por nia lingvo. Tiam oni consideros la lingvon esperanto kiel valoran contribuon por la plua evoluo de la homaro.